26 skirsnis. Jogaila 1411 m. gruodžio mėnesį atsakė į tai savo laiškais, kuriuose nurodė, kad jis vykdo taikos sutarties sąlygas, o ordinas nebemoka kontribucijus. Vakarų padolės, į kurią pretendavo ir Vengrija atidavimas Vytautui, suartino Lietuvą ir Lenkiją prieš Zigmantą Liuksemburgą ir šiuo atžvilgiu leido Vytautui pasikliauti Jogailus veiksmais. Tuo tarpu ryškėjų kryžiuočių propaganda nukreipta ypač prieš Lietuvą 1412 metų gegužės mėnesį. Ordinas prašė, kad popiežius paskeltų kryžiaus žygį prieš pagonis lietuvius, draudžiant Lenkijai juos palaikyti. 1412 metų spalio mėnesį ordinas kreipėsi į Vokietijos kunigaikščius, kaltindamas Vytautą dėl 1409 metų žemaičių sukilimų. Lenkijos Lietuvos ir Vokiečių ordino atstovų sustikime Marinė Vyslos žemupyje. Dėl nieko nesusitarta, Lenkai lietuviai buvo apkaltinti, kad atmeta popiežiaus arbitražą. Diplomatinė kryžiuočių veikla buvo sustiguota iš visų pusių. Dar 1412 metų pradžioje Prancūzijos ir Anglijos karaliai užtardami Vokiečių ordiną prieš Lenkiją kreipėsi į popiežių. Tokiomis aplinkybėmis Vytautas negalėjo įsiversti be Lenkijos – Ir visa byla, kaip reikėjo tikėtis, pateko į Zigmanto Liuksemburgo arbitražą. Zigmantas, kaip Vokietijos imperatorius, buvo suinteresuotas remti Vokiečių ordiną, tačiau pirmiausia rūpinosi savo reikalais, kuriuos lėmė netvirta imperatoriaus padėtis Vokietijoje, Turkijos pavojus Vengrijai ir prauga pasirodyti esant suskilusiai katalikų bažnyčiai. Su ordinu Zigmantas 1412 metais sausio 4 dieną buvo sudaręs sąjungą su toli siekiančiais pažadais, bet pinigus už ją kryžiuočiai jau buvo sumukėję. Todėl gudrusis Liuksemburgas, kaip ir buvo įpratęs, galėjo neskubėti, juo labiau, kad Vengrijos diduomenė visai nesiruošė kariauti su Lenkija. Dar 1411 metų vasarą į Vilnių pas Vytautą ir tuo metu ten buvusi jo gailą atvyko Vengrijos delegacija ir popiežiaus legatas, o 1412 metų kovo pradžioje Vytautas lydimas lietuvių ir Lenkų palydos aplankė Zigmantą Vengrijoje. Dalyvaujant popiežiaus legatui, Liubovlėje buvo iš esmės susitarta dėl svarbiausių dalykų. Vytautui paruošus dirbą, jis po to išvyko, į Liubovlę atvyko jo gailą ir 1412 metais kovo 15 dieną buvo sudaryta Vengrijos ir Lenkijos sutartis, į kurią buvo įtraukta ir Lietuva. Podolė buvo palikta Lietuvai ir Lenkijai iki penkerių metų po Vytauto, Jogailos ir Zigmanto mirties terminų. Ta pačia kovo 15 dieną Zigmantas įsiuntė laišką vokiečių ordinui pranešdamas apie šį susitarimą. Vytautas Zigmanto pasiuntinį Liubovlė sutartį patvirtino 1412 m. balandžio 15 dieną Trakuose. 1412 metais rūpiučio 12 dieną Zigmantas Liuksemburgas patvirtino Torno sutartį, tuo galutinai susisėdama su jie kaip superarbitras. Į Vokietijos imperatorių Lenkijos ir ją lydinti Lietuvos diplomatiją persiorientavo todėl, kad jis tapo centrinę ruošiamo bažnyčios susirinkimo turėjusio išspręsti jo suvienimo klausimą figūrą. Perorientuoti arbitražų pasirinkimą buvo sunku, nes tai siejusi su popiežių pripažinimu. Jų po pizo suvažiavimu bandžiusio pašalinti atskalą 1409 metais, atsirado trys. Lenkija ir jie sekusi Lietuva, anksčiau užmesgusi ryšius su Avignonu, dabar atsisuko į Pizą. Pastarusios popiežius Jonas 23 nuo 1410 metų gegužės mėnesių, kaip tik pasirodė joms palankus, o jis sutarė su imperatoriumi dėl susirinkimų su kvietimu. Jono 23-ojo bulė 1413 metais gruodžio mėnesį numatė tai padaryti 1414 metais Konstanco mieste ir tų metų lakvičio pradžioje tai iš tikrųjų įvyko. Zigmanto Luksemburgo atliktas Torno sutarties patvirtinimas numatė jo komisaro atsiuntimą sienoms apžiūrėti ir nustatyti – 1412 metais spalio pirmą dieną tai buvo pavesta padaryti abiejų teisių, bažnytinių ir pasaulietinių vengrų licenciatui Benediktui Makrai. Vėlyva 1412 metų rudenį atvykusi į Mariamburgą Makrą, Vokiečių ordino vadovybė pasitiko nepatikliai, o per kalėdas pasirodęs trakuose, Makra buvo Vytauto labai svetingai priimtas. Didysis kunigaikštis pakėlė jį į riterius ir gausiai apdovanojo, nepamiršęs pabrėžti, kad Ordinas apie imperatoriaus komisaro atvykimą jam nepranešė. Diplomatinė ordino vadovybės klaida faktiškai leido Vytautui papirkti makrą. Iš to išplaukiantis Zigmanto Luksemburgo įgaliotinio veikla ir toliau buvo meistriškai išnaudota. Benediktas Makras savo darbo vietą pasirinko Kauną, nors neblogesnės būtinės sąlygas kryžiuočiai galėjo pasiūlyti ragainėje. 1413 metų sausį į Kauną atvyko Lenkijos ir Lietuvos delegacijos. Pastarai vadovavo Vytauto sekretorius Mikalojus Sepienskis. Asmeniniai Vytauto ir jo gailos bei jo dukterų, kaip paveldėtųjų Zofijos ir Jedvygos, įgaliotiniai, didžiosios kunigaikštienės sonaus ir žemaičių įgaliotieji atstovai. Tuo tarpu prieš kryžiuočių atstovus Vytautas manipuliavo apsaugos raštais, iš pradžių trukdydamas jų palydai, o vėliau to nebedarydamas. Tu esi išprovokavo Vokiečių ordino vadovybės norą jį pažeminti, pabrėžiant Vytauto anspaudo menkavertiškumą, kai greta jų nėra Lenkijos karaliaus anspaudų. Šiuo atveju Vytautui kaip tik to ir reikėjo, nes kryžiuočių arogancija dar labiau nuteikė prieš juos makrą. Benedikto makros apdorojimas buvo tik sudėtinė žaidimų dalis. Vokiečių ordino turimiems donacijų dokumentams lietuvių pusėlėme malenkų – prieš priešinų etninės valstybės ir teisėtos jos teritorijos sampratą. Ši teritorija buvo suvokiama kaip baltų gyvenamos, taigi ir Prūsijos žemės. Tokia buvo Lietuvos bajorų opinija, su kuria ordino atstovai susidūrė lankydamiesi Lietuvoje. Kauno darybų vaišių metu Vytautas tarsi netyčia Prūsiją pavadino savo tėvonyje ir pasiteiravo kryžiuočių, kur yra jų tėviški. Tuo tarpu Lenkų delegacijos vadovas mokytasis Andrius Laskaris įrodinėjo, kad Dievas ir pagonims davė teisę turėti savo žemę. Kryžiuočių delegacijai vadovavęs maršalas Mykolas Kuchmeisteris, anksčiau buvo Žemaitijos vaitu, gerai suvokė padėtį, tačiau nebegalėjo ištaisyti ankstesnių savo vadovybės klaidų. Ordino atstovų rodomas koncesijas lietuviai vadino falsifikatais – Tuo pačiu metu makrai buvo suteikta galimybė apklausti daugelį vietos gyventojų, kurie be abejo liudijo nekryžiuočių naudai. Vis dėlto 1413 metais sausio 25 dieną Jogaila ir Vytautas ryžosi suteikti ordinui Žemaitijos gražinimo po jų mirties garantiją. Tuo jie kūrė pusės griežtai besilaikančios sutarties įvaizdį. Beje, garantinėme rašte įterpta iš pirmo žvilgsnio nekalta išlyga – kad tuo neturi būti pažeidžiamus kieno nors teisės, leido Onos Vytautienės, Zofijos ir Jedvygos atstovams pareikšti protestą prieš šią garantiją. Protestavo ir žemaičių atstovai motivuodami tuo, kad neatsiklausta jų sutikimų. Ginčiantis dėl belaisvių gražinimų, lietuviai parodė jų pusin perėjusius kalvius, kurie visai nebuvo linkę grįžti ordino valdžion. Makra padarė išvadą, kad Lietuva tiksliai vykdo sutarties sąlygas – Konfliktus dėl prekybos Vytautas taip pat sugebėjo pateikti savo naudingoje šviesoje. Net ordino mokama Lenkijai kontribuciją lietuviai pavaizdavo, kaip jiems daroma skriauda, kadangi iš jų atimama jiems priklausanti jos pusė. Lietuviams pavyko įrodyti, kad vokiečių ordino turimi dokumentai yra niekiniai. Kauno dėrybos nutrūko, ordino delegacija akivaizdžiai moraliai pralaimėjus. Jei tartutinėje plotmėje Lietuvos diplomatija dar buvo visai žalia, tai vietinės aplinkos konkretybėje įveikė virtuoziškai, išnaudodama visus savo turimus pranašumus. Tai ir nulėmė Benedikto Makraus sprendimus. 1413 m. gegužės mėnesį jis padarė pareiškimus dėl Žemaitijos sienų, Veliuonos ir Klaipėdaus. Abi šios vietovės buvo pripažintų Žemaitijai, taigi didžiai Lietuvos kunigaikštijai. Šie pareiškimai smulkiau nekonkretizavo sienų ir nesprendė už nemunės priklausimų. 1413 m. birželio 10 dieną Makra dar konstatavo, kad Lietuvos ir Lenkijos valdovai pakluso imperatoriaus arbitražui, o vokiečių ordinas to nepadarė. Birželio 12 dieną galutinis imperatoriaus komisaro nutarimas numatė piniginę baudą tai šaliai, kurie užpuls savo oponentės teritoriją, imperatoriui ginčio dar visiškai neįsprendus. Benedikto makro sprendimai turėjo tik rekomendacinę galę, Vokiečių ordinas dar 1413 metų kovo mėnesį atmetė Makros tarpininkavimą, nutraukė su juo ryšius ir paskelbė, kad jis esas papirktas. Ordino diplomatai veikė Flandrijoje, Čekijos, Prancūzijos ir Burgundijos dvaruose. Jo inspiruoti Prūsijos luomai kreipėsi į Vokietijos kunigaikščius ir miestus. Visur buvo protestuojama prieš Makros sprendimus, o lietuviai vaizduojami agresyviais barbarais. Šią veiklą vainikavo 1412-1413 metais sukurtas pamfletinis traktatas susumavimas apie Jogailą ir Vytautą. Prašytas vokiečių kalba jis darė poveikį vien Vokietijos gyventojams, tačiau pasiekė skaitlingesnę ir įvairesnę auditoriją. Traktatas vaizdavo Gediminą Vytenio arklininku, nužudžiusiu savo valdovą ir vedusiu jų žmoną. Pritaikant šį Herodoto siužetą, apie Lidijos karalius buvo siekiama suniekinti Vytauto ir jo gailos kilmę, tuo pakertant jų tėvoninio valdovo teisių argumentus. Susumavimas susilaukė atgarsių, ką geriausiai paliudėjo įtakoje 15 amžiuje Vokietijoje atsiradę antilietuviški kūriniai. Tačiau jau pati jo autoriaus pasirinkta plotmė rodo ir tai, kad kryžiuočiai norom nenorom prieimė būtent gediminaičių valdoviškųjų dvarų požiūrį, besiremiantį prigimtinę teisę. Tai buvo lietuvių elito politinės kultūros ir jaunaus krikščioniškosios lietuvių diplomatijos tiesa dar daug kur užgožiamus lenkiškosios globėjos laimėjimas. Žinoma, politinio Europos santykių fone šių laimėjimų būta labai nedideliu. Gavęs makros medžiagą, Zigmantas Liuksemburgas 1414 m. balandžio mėnesį pakvietė į Budą Lenkijos atstovaujančios ir Lietuvai ir Vokiečių ordino atstovus. Abipusės imperatorių kartojo savo nuostatas. Makro sprendimai sutrukdė akivaizdžiai pasireikšti pro kryžiuotiškoms Zigmanto simpatijoms. Gudriam Liuksemburgui neliko nieko kito, kaip vėl vilkinti klausimą. 1414 metais birželio 24 dieną baigėsi jo dviejų metų superarbitro įgaliojimai. Lietuvos, Lenkijos ir Vokiečių ordino ginčas pagal visą įvykių logiką vėl turėjo palaukti arbitražų. Diplomatinė kova tik pridengė esminės jo gailos ir Vytauto akcijas. 1413 metais buvo sudaryta Horodlės sunija, sustiprinusi karinę bei politinę Lietuvos ir Lenkijos sąjungą, bei pradėti krikštyti žemaičiai. Abi besivaržančios pusės suprato, kad viską labiausiai lems karinė jėga – Vokiečių ordino išgelbėtojas Henrikas Plaunis, pasitikėdamas vien šią veiklaus pusę, 1413 m. rudenį pradėjo netgi karo veiksmus Mozūrijos pasienyje. Tačiau ordino diduomenės dauguma suvokė tokio beto dairiškumo pavojus ir perversmų keliu pašalino plauną iš valdžiaus. Ordino vadovybė, toli gražu nelinkusi nusileisti Vytautų ir jo gailai, veikė lankščiau ir pranešė jiems apie taikius savo nūrus. Jogaila ir Vytautas prieimė kryžiuočių pasiuntinius 1413 m. lapkričio mėnesį trakuose. Karalius ir didysis kunigaikštis sutiko su siūloma suvažiavimo idėja ir numatė jį surengti 1414 metais Kujavuose, Lenkijoje. Buvo susitarta netrukdyti prekiauti. Sutartų laiku į Grabovą, Kujavose atvyko Vytautas, Jogaila ir 1414 metų sausiai išrinktas ordino didysis magistras Mykolas Kuchmeisteris. Čia Lietuvos atstovai jau pareikalavo panaikinti Žemaitijos gražinimo ordinų išlygą. Asmeniškai kalbėdamiesi Jogaila ir Kuchmeisteris iš esmės sutarė, kad Žemaitija visiems laikams paliktina Lietuvai, bet jos ribus – turėtų būti siauresnės negu reikalavo lietuviai. Tačiau galutinai nebuvo susitarta ir darybos išširo. Lenkija ir Lietuva ryžosi kariauti. 1414 metais Liepos 18 dieną Jogaila, Vytautas, Mozūrijus ir kai kurie Silezijos, Gloguvos, Opoliais, Opavos, Ratiboro kunigaikščiai paskelbė vokiečių ordinui karą. Sąjungininkai laikėsi 1410 metų strategijos, atnešusios jiems tiek daug naudos. Todėl lietuvių kariuomenė palikusi savo kraštą vėl turėjo jungti su Lenkais. Į Prūsiją buvo įžengta antroje Liepos mėnesio pusėje. Vokiečių ordinas dabar jau nesiryžo stoti į atvirą mūšį, tačiau jį gelbėjo stiprios Prūsijos pilys, gerai aprūpintos įgulomis ir ištekliais. Techniškai silpnesni Lenkai lietuviai nepajėgė jų paimti, bet žiauriai naukojo neginamą kraštą. Netrukus kryžiuočių pasiuntiniai siūlydami nedidelės nuolaidas pasirodė karaliaus stovykloje. Nuolaidos sąjungininkų netenkino ir vadinamasis bado karas tęsėsi. Ordinas į sąjungininkų užnugarį siuntė savo būrius, kurie irgi siaubė kraštą, kentėjo ir neginama Lietuva ir tai neramino Vytautą. Tuo tarpu Jonas 23 atsiuntė legatą Lozanos vyskupą Vilhelmą, siūlantį nutraukti karą. Jogaila gavo ir atitinkamą Zigmanto Luksemburgo laišką. Pašauktinių kariuomenių ištekliai baigėsi, ordino pilys nepasidavė, todėl teko pasinaudoti siūlomų tarpininkavimu. 1414 metais spalio 7 dieną Jogailo stovykloje prie Brodnicos buvo sudarytos dviejų metų paliaubus iki 1416 metų rugsėjo 8 dienos. Bado karas nieko nepakeitė, tik galutinai buvo susitarta perduoti bylą Konstanco susirinkimui. Susitarta ir dėl laisvaus prekybos, kuria buvo suinteresuotos abipusiais. Paaiškėjo, kad Lenkija yra linkusi tęsti karus, kol užvaldys Kulmą ir Pamarį, o Vokiečių ordinas jau pajėgia tik gintis. Taigi Lietuva galėjo būti rami, kad ir ateityje galės dalyvauti puolančiosios pusės veiksmuose ir tuo ginti žemaitiją. Tačiau ir tokių karų perspektyva nedžiugino, nes nedavė pastovios taikos ir tvirtų šalies sienų. Karo išvargintas Vytautas kantriai kentė kryžiuočių provokacijas ir įžūlų jų elgesį, bet po truputį sugebėjo suimti į savo rankas belaisvių keitimą ir pasienio konfliktų reguliavimą. Visą tai kėlė Lietuvos reikšmę. Tuo tarpu jau pradėjo posėdžiauti Konstanco susirinkimas, kuriame prieėjo ir Lenkijos, Lietuvos bei Vokiečių ordino eilė. Susirinkime šios šalys buvo priskirtos Vokiečių nacijai ir sudarė jūs mažumą. Balsuojama buvo nacijomis, todėl savo nacijoje Lenkijos ir Lietuvos perspektyvos buvo nekokios. Lietuvos interesus gynė Lenkijos delegacija, kurios vadovas buvo Gniezno arkivyskupas Mikalojus Tramba – Jis atvyko į Konstancą 1415 metų sausio pabaigoje. Lenkai turėjo vyskupų ir Krokovos universiteto daktarų. Iš jų ypač pasižymėjo Andrius Laskaris ir Paulius Vlatkovičius Vladimirį. Reikalui esant, lietuviai siuntė savo žmonės Lenkų delegacijai paremti. Jie jau nusimanė apie Europos santykius ir pažino europiečių mentalitetą. Lietuvių atstovų heraldika Konstanco susirinkimo kronikininkas Ulrikas Reichentalis be jokių išlygų įtraukė į savo herbyną. Vokiečių ordino delegacijai vadovavo Rygos arkibiskupas Jonas Valenrodas ir prokuratorius Romoje Petras Vormditas. Jonas Valenrodas dirbo aristokratiškai, daug kur nesigilindamas, o penantiškasis Petras Vormditas stokojo platesnio akiračių. Tačiau materialiai ordino delegacija jautėsi kur kas geriau, nes Konstancija turėjo savo namus, bet toje šelpė netolies esančios ordino valdos. Abipusės siekė pasinaudoti kitų šalių specialistų paslaugomis, užmėgsti naudingus ryšius. Zigmantui Liuksemburgui buvo įsiūsta dovana iš Lietuvos stumbras, bet imperatorių pasiekė tik jo mėsa ir kailis. 1415 metų pirmoje pusėje Konstanco susirinkimas privertė atsisakyti valdžios Romos Grigalių 12-ąjį, izoliavo atsisakiusį tai padaryti Avignono Benediktą 13-ąjį ir suėmė pradėjusį kovoti prieš susirinkimą Joną 23-ąjį. Lietuvai Lenkijai pastarasis įvykis buvo nenaudingas. Ne šis popiežius 1415 m. sausį – panaikino Vokiečių ordino gautasias nukariavimų koncesijas, o vasarį paskyrė jo gailą ir Vytautą savo vikarais rusų žemėse. Tačiau išeities nebuvo, todėl reikėjo skaityti su Konstanco susirinkimu bei jo protektoriumi, Vokietijos imperatoriumi. Zigmantas Liuksemburgas 1415 metais balandžio 20 dieną atnaujino 1412 metų Liubovlės sutartį. 1415 metais gegužės 11 dieną susirinkimas sudarė komisiją spręsti Lenkijos ir Lietuvos ginčiui su vokiečių ordinu. Į ją įėjo po du atstovus iš kiekvienos nacijos. Vadovavo jai Florencijos kardinolas Zabarella. Tačiau komisijos reikšmė liko tik formali prasidėjo kalamų prie durų proklamacijų karas. Vokiečių ordinui trukdė nuversto ir kalinamo didžiojo magistro Henriko Plauno giminaičiai, perimdami siunčiamus laiškus ir pinigus. Tam tikras nuostolis Lenkijai Lietuvai buvo popiežiaus Jonų 23 pašalinimas. Lenkijos ir ordino delegacijos keitėsi pretenzijų pareiškimo raštais, bet netrukus išiškėjo Zigmanto Liuksemburgo poziciją. Pirmininkaudamas 1415 metais Liepos 13 dieną Vokiečių nacijos posėdžiui, jis paklausė Lenkų delegacijos, ar ji pripažįstant imperatoriaus valdžią. Tai buvo labai slidus klausimas, į kurį sumanusis Andrius Laskaris diplomatiškai atsakė, kad Lenkijos karalius yra laisvas valdovas. Zigmantui padėjo vokiečių ordino delegatai pareiškę savo paklusnumą imperatoriui, kad žinoma, šiame dviprasmybių žaidime – įvarė Lenkus į kampą. Zigmantas Liuksemburgas gavo dingstį pabrėžti savo prielankumą ordinui. Be kita ko kryžiuočiai 1415 metais Liepo 16 dieną gavo iš jo slaptą raštą žadantį įspręsti ginčą jų naudai. Savo ruoštų Liepos 5 dieną Paulius Vlatkovičius pateikė traktatą apie popiežiaus ir imperatoriaus valdžią pagonims. Traktate buvo vykusiai išdėstyta prigimtinės teisės koncepcija dvasinis pradas yra aukštesnis už pasaulietinį. Todėl imperatorius tai yra popiežiaus įrankis. Valdžia yra iš dievo, ji teisėta ir ją reikia skirti nuo tikybos. Todėl pagonių valdovų valdžia yra teisėta, tačiau popiežius gali ginti jų valdomus krikščionis. Taikus pagonys nepultini krikštas laisvos valios ir dievo malonės dalykas. Iš to seka, kad krikštymas smurtų neleistinas leistini tik gynybiniai karai. Niekas neturi teisės dovanoti pagonių žemių. Paulius Vladkovičius scholastiškai suformulavo politinės gediminaičių doktrinus principus ir pateikė loginę argumentavimo jais schemą. Visi šie disputai rodė, kad žodžių karas net neša kuriai nors pusiai pergalės, kaip ir tikras karas Prūsijoje. 1415 metais Liepos 18 dieną Zigmantas Liuksemburgas išvyko į pietų Prancūziją. Ordino delegacija žinojo, ką jis darė, nes prie imperatoriaus turėjo savo agentą Bunslau, nurašinėdavusį Zigmanto gaunamus laiškus. Tuo tarpu buvo krikštėjami žemaičiai ir Vytautas gavo progą tai parodyti. 1415 m. lapkritį į Konstanco susirinkimą atvyko 60 apkrikštytų žemaičių delegacija, vadovaujama podolės seniūno Jurgio Getgaudo, žemaičių bajoro Jurgio Galmino ir didžiojo kunigaikščio sekretoriaus Mikalojaus Sepienskio. 1416 m. sausio vasario sandūroje jį pasirodė plenarinėme susirinkimo posėdyje. Jos atstovai pateikė žemaičių skundą, kuriame buvo nurodyta, kad žemaičiai yra lietuvių tautos dalis prieimusi krikščionybę, o kryžiuočiai juos valdydami nekrikštijo, tik plėšėjim Buvo pakartotas ir 1407 metais šią temą rašytas skundas. Šie skundai be abejo buvo inspiruoti Vytautu. Žemaičių delegacija paliko gerą įspūdį. 1416 metais vasario 13 dieną rašte lietuviai ir lenkai pasiūlė iškeldinti vokiečių ordiną į turkų pasienį. Vasario pabaigoje Ordino delegatai atsakydami kartojo savo įprastus teiginius ir kaltino Vytautą žemaičių kurstimu. 1416 metais atsinaujino traktatų dvikova. Vokiečių ordinui talkininkavo Bambergo daktaras Jonas Forbachas, įrodinėjęs, kad pagonys prilyksta laukiniam žvėrims. Atsakydami į tai čekas Maurikis Rvačka iš Pragos ir Paulius Vlatkovičius, Joną Forbacha ir kryžiuočius apkaltino ereziją. Jūs palaikė autoritetingas prancūzų eruditas Jonas Žersonas, įgyja susirinkime didelį vaidmenį. Moralės atžvilgių Lenkijos ir jos atstovaujamus Lietuvos delegacija įgyjo persvarą, bet jokių savo naudingų nutarimų nepasiekė. Turinčios baigtis 1416 metais rugsėjį paliaubus buvo pratestos iki 1417 metų Liepos 12 dienos. Tuo tarpu Vytautui pavyko pasiekti, kad Konstanco susirinkimas paskirtų į tartų vyskupo globėjų, pirmiausia saugant jį nuo Naugardo ir Pskovo. Tačiau jo gailos ir Vytauto susitikimas su didžiuoju ordino ir Livonijos magistrais Veliuonoje 1416 m. spalio 16-17 dienomis nieko nedavė.